JESUCRISTO JUAN Juanman revelasjan. Apocalipsis. Punta kaj capitulom. PA willachishan manta. Dios mi JESUCRISTO MAN revelarga, kunaman imam chaya pasananta willanampa. Jesucristo JUAN revelasjantaja Juanman ningwan chirja. Chaimi Juan dios Dios palabranta. Tukuy ima chainata chaynata Jesucristupa willakusqantapas. Maina kusisham kai libro Dios leyqkunaqa. Diospa revelasqanta leitin uyarikunapas, chainata kaypi qillqasqa kamachikuykuna kasukuqkunapas. Ñam ya cumplikunan tiempoja. Qanchisnintin llaqtakunapi iñiqkunaman Juanpa qillqasqanmanta. hacia Asialawpi qanchisnintin llaqtakunapi iñiqkunaman qillqamuykichik. Diostam Jesucristutawan inaspa chuya espiritutawan mañakuchkani favorecisunaykichikpaq. Mañakuchkanitaqmi awkallata kawsachisunaykichikpaqpas. dios DIOS kaqpas, kunan kajpas, chaynata nintin kaqpas. kunam kunam, espiritunkunam, paypa tiyanampa ñawpaqninpi kachkan. Jesucristoja confiakunapaj allin testigom. paiha puntata kawsarimuqmi, chaynata kay pachapi reykunata kamachiqmi. Payqa, kuyawaspanchik kuchanchikunamanta yawarninwan mayllaqninchikmi. sacerdote munaychakusqantawan sacerdotikunatanyam Taita Dios ta ya Paitaya alabasunchik inaspa tunchasunchik wiña ipa. Amén. Hawaichik. Uyukunawang hamuchkan paija. Llapallan runakuna marikunja. con paita tuksiqkunapas. kunapas. kay pachapi llapallan kunapas. Ari chaynam kanja. pa kaj, kunan kaj, Chaynata hamuj tuku tukuy señor menin. Nyuham kani qallariypas, ipas, nispa. Kancharichkach Kristuta Juan Kai Kay wawqikichik Juan kani ñakariq Dios Diospa munaychakusqanman yaykuq masikichikmi, chaynata Raiko pacienciakuq masikichikmi. Dios papalabran manta hinaspa Jesucristo manta willakusjairaikum, patmos islapi preso karjani. Señor papunchaunimpim chuya espiritupa teininwan, jipaipi uyarirjani cornetillapa nisuyanya wajainin hina, kaina wahta. Hawashaikita, huk librupi ya apachi, asialawpi kajanchis nintin kunapi huñunasqa iñiqkunaman. Efisoman, Esmernaman, Pergamoman, Tiatiraman, Sardisman, Filadelfiaman, Inaspalaudisiaman. Hawarinai tahawarinai mi mirikururjani, jorimanta hanchis michirukunata. Chay hanchis michirukunapa chaupimpim kachkasha Diosmanta hamuq rikchako. Paija Kachkasha chakinkama Qasqunñataqmi kasqa qurimanta chumpiwan watasqa. Chukchanñataqmi kasqa yuraq millwa hina hinaspa Retihina yuraqllaña. Nyawimpas kasqa ninahina kunapas Chakinkunapas ornopi urnupi chullurachisqa bronce hinaraqmi. Rimayninñataqmi kasqa achka yakupa qapariynin hina. kasqa lucerukuna. Simi mantanya si cikaska iskay ñawchi philuyuq ispada. Kuyanpas kasqa chawpi punchawpi intipa rupaynin hinaraqmi. hinauchi ñawpaqninman wañusqa hina wichiykurqani. Hinaptinmi alliq makinwan llachpaykuwaspan niwarqa. Ama manchakuychu. nyuhamkani puntakaqpas, qhipakaqpas, chaynataq kawsaqpas. Wañusqam karqani. Kunanmi ichaqa wiñawiñaypaq kawsachkani. Kichanapaqpas, wichqanapaqpas, munaychakunim wañuypi chaynataq, wañusqakunapa kasqanpipas. Qillqaya imapas rikusqaykikunata. Qillqaytaqya kunan kaqtapas chaynataq qipa punchawkunapi kanantapas. Intiendia Hanchis Luzirukuna alliqniypi rikusqaykimanta, Chainata hurimanta Hanchis michirukuna rikusqaykimantapas. Qanchis hanches ninting llaqtakunapi iñiqkunaman willakuqkunam. hanchis michirukuna hanches ninting llaqtakunapi iñiqkuna.